بوك تو девяносто семь девяносто семь คำสันธานสี่ союзы четыре союзы четыре เขาหลับ ทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ Он заснул, несмотря на то, что телевизор работал. Он заснул, несмотря на то, что телевизор работал. เขายังอยู่ทั้งที่ดึกแล้ว Он еще остался, несмотря на то, что было уже поздно. Он еще остался, несмотря на то, что было уже поздно. เขาไม่มาทั้งที่เรานัดกันแล้ว Он не пришел, несмотря на то, что мы договорились. Он не пришел, несмотря на то, что мы договорились. โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับ Телевизор работал. Несмотря на это, он заснул. Телевизор работал. Несмотря на это, он заснул. ดึกแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ Было уже поздно. Несмотря на это, он еще остался. Было уже поздно. Несмотря на это, он еще остался. เรานัดกันแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา Мы договорились. Несмотря на это, он не пришел. Мы договорились. Несмотря на это, он не пришел. ทั้งๆทที่เขาไม่มีใบขับขี่ เขาก็ขับรถ Он водит машину, несмотря на то, что у него нет прав. Он водит машину, несмотря на то, что у него нет прав. ถึงแม้ถนนลื่นเขาก็ขับรถเร็ว Он едет быстро, несмотря на то, что дорога скользкая. Он едет быстро, несмотря на то, что дорога скользкая. เขาขี่จักรยาน ทั้งทั้งที่เขาเมา Он едет на велосипеде, несмотря на то, что он пьян. Он едет на велосипеде, несмотря на то, что он пьян. У него нет прав. Несмотря на это, он водит машину. У него нет прав. Несмотря на это, он водит машину. ทั้งทั้งที่ถนนลื่นเขาก็ยังขับรถเร็ว Дорога скользкая. Несмотря на это, он едет так быстро. Дорога скользкая. Несмотря на это, он едет так быстро. เขาเมา แต่เขาก็ยังขี่จักรยาน Он пьян. Несмотря на это, он едет на велосипеде. Он пьян. Несмотря на это, он едет на велосипеде. เธอหางานไม่ได้ Она не может найти работу несмотря на то, что у нее высшее образование. Она не может найти работу, несмотря на то, что у нее высшее образование. Она не идет к врачу, несмотря на то, что у нее что-то болит. Она не идет к врачу, несмотря на то, что у нее что-то болит. เธอซื้อรถถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม Она покупает машину, несмотря на то, что у нее нет денег. Она покупает машину, несмотря на то, что у нее нет денег. เธอจบมหาวิทยาลัยแล้ว แต่เธอก็หางานไม่ได้ У нее высшее образование. Несмотря на это, она не может найти работу. У нее высшее образование. Несмотря на это, она не может найти работу. เธอมีอาการเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ у нее что-то болит. Несмотря на это, она не идет к врачу. У нее что-то болит. Несмотря на это, она не идет к врачу. У нее нет денег. Несмотря на это, она покупает машину. У нее нет денег. Несмотря на это, она покупает машину.